Antroji kronikų knyga, 12 skyrius. Kai Rehabeamas įtvirtino karalystę ir sustiprėjo pats, jis ir su juo visas Izraelis apleido viešpatės įstatymą. Penktaisiais karalius Rehabeamo valdymo metais Egipto karalius Šišakas puolė Jeruzalę, nes jie nusikalto viešpačiui Jis atėjo su 1200 kovos vežimų ir 60 tūkstančių raitelių, o žmonių, kurie atėjo su juo iš Egipto, Libiai, Sukijai ir Etijopai, buvo nesuskaitoma daugybė. Jis paėmė judo sutvirtintus miestus ir pasiekė Jeruzalę. Pranašas Šemaja atėjęs pas Rehabeamą ir judo kunigaikščius, kurie dėl šišako susirinko Jeruzalėje, kalbėjo jiems. Taip sako viešpats. Jūs palikote mane, todėl aš jūs paliksiu šišako rankose. Izraelio kunigaikščiai ir karalius nusižemino ir tarė. Teisus yra viešpats. Viešpats matydamas, kad jie nusižemino, kalbėjo Šemajai, kadangi jie nusižemino, aš jų nesunaikinsiu, bet greitai išgelbėsiu. Mano rūstybė neišsilies ant Jeruzalės per šį šaką, bet jie taps jo tarnais, kad žinotų, kuo skiriasi tarnavimas man ir tarnavimas svetimoms karalystėms. Egipto karalius Šišakas užpuolė Jeruzalę ir pagrobęs viešpatės namų ir karaliaus rūmų turtus, viską išvežė. Jis paėmė ir auksinius skidus, kuriuos Saliamonas buvo padaręs. Karalius Rehabeamas padirbdino vietoj jų varinių skydų ir juos pavedė stargybos viršininkams, kurie buvo prie karaliaus rūmų. Karaliui einant į viešpaties namus, sargybiniai juos neždavo ir po to vėl juos padėdavo į sargybinių patalpą. Kadangi jis nusižemino, viešpaties rūstybė nusisuko nuo jo ir nesunaikino jo. Ir judai taip pat gerai sekėsi. Karalius Rehabeamas įsitvirtino Jeruzalėje ir karaliavo. Pradėdamas karaliauti, Rehabeamas buvo 41 metų amžiaus ir karaliavo 17 metų Jeruzalėje, kurią viešpats išsirinko iš visų Izraelio giminių, kad ten būtų jo vardas. Jo motina buvo Amonite, vardu Naama. Jis darė piktą, nes neparuošė savo širdies, kad ieškotų viešpaties Rehabeamo darbai nuo pradžios iki galo yra surašyti pranašo Šamajos ir regėtojo įdojo raštuose. Karas tarp Rehabeamo ir Jeroboamo tęsiasi per visas jų dienas. Rehabeamas užmygo prie savo tėvų ir buvo palaidotas Dovido mieste. Jo sunus Abija karaliavo vietoj jo.